wawti ɗon wi inna batcha rabbika anduno nangande joomi maɗa nden mana sai neɗɗo on yeddi joomi muɗum haa o tubaali o rutti haa allah o nangimo andu de wonde mano nde nangande ɗon lachadiɗum ko sattunde allah on nanga nangande tiɗu nde ɗe on tigi bonni tubaji ruttikamako kanko allah